Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների այսօրվա մոսկովյան հանդիպումը միջանկյալ հանդիպում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև արդեն կայացած Բրյուսելյան եւ Գալիք Մոսկովյան եւ Քիշնևյան հանդիպումներից առաջ։ Այսօրվա մոսկովյան հանդիպմանը նախորդեցին Ռուսաստանի արտգործնախարարության մակարդակով հնչեցված մեղադրանքները Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու փորձի համար։ Միաժամանակ անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական վերջին սադրանքներին Ռուսաստանի Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև Հայաստանին կոչ արեց զերծ մնալ սադրիչ գործողություններից։ Ռուսաստանագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը համոզված է, որ ոչ միայն այսօրվա, այլ նաև մոտակա բանակցություններից պետք չէ մեծ սպասումներ ունենալ, քանի որ կողմերի դիրքորոշումները խիստ իրարամերժ են ոչ միայն այսօրվա հանդիպման հետ կապված, այլև մոտակա ժամանակներս Արցախի հարցում բանակցություններից մեծ սպասելիքներ ունենալ պետք չէ։ Հայաստանի հիմնական խնդիրը Արցախի սուբյեկտայնության վերականգնումն է եւ Արցախ-Ադրբեջան ուղիղ բանակցություններին հասնելն է, ինչը պիտի պարտադիր լինի միջազգային հանրության մասնակցությամբ եւ Հայաստանն էլ որպես միջազգային հանրության կողմ պիտի այդ մասնակցությանը իր դերակատարումը ունենա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Արցախի հարցում Ադրբեջանը Ադրբեջանի դիրքորոշումներին դիմակայելը եւ տարբեր կենտրոններում քննարկումներում Հայաստանի եւ Արցախի ամենակարևոր դիրքորոշումները առաջ տանելը հիմնական գերակայությունն է, ինչը նշանակում է, որ եւ Մոսկվայում եւ հետագայում այլ մայրաքաղաքներում բանակցությունները կունենան այնքան զարգացում, ինչքան որ այդ ժամանակվա աշխարհում, այդ ժամանակվա միջազգային հարաբերություններում հնարավոր է։ Իսկ այսօրվա միջազգային հարաբերություններում հնարավոր առավելագույնը կարելի ասել հենց բանակցությունների գործընթացների գոյությունն է, հենց այն գործընթացն է, որը սկսվել է եւ շարունակվում է եւ տեսանելի ապակայում հենց միայն բանակցություններն էլ լինելու են որպես հիմնական գործընթաց եւ ոչ թե այդ բանակցությունների վերջնական հանգուցալուծումները կամ կտրուկ առաջընթացները։ Ըստ քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանի բանակցությունների ընթացքում հիմնական խնդիրներից է հայկական կողմի համակերպվածությունն ստեղծված իրավիճակին եւ ճշնամու պահանջներին ընդդիմանալու ցանկության բացակայությունը։ Նախ պետք է սահմանել հասկանալ մենք ընդհանրապես ինչ օրակարգ ունենք այս հարցերի շուրջ ընդհանրապես Արցախի շուրջ կամ խաղաղության պայմանագրի եւ մնացյալի, եւ հետո նոր հասկանանք մենք ինչ ենք ակնկալում մնացածից։ Ցանկացած պետություն ունի երկու հիմնասյուն մեկը նպատակն է եւ հետո կարողունակություն։ Իդեպ նպատակը երբեք չի բխում կարողունակությունից։ Կարողունակությունն է նպատակից ազանցվում։ Հայաստանի իշխանությունը ըստ էության Արցախի հետ կապված որևիցե պահանջ անգամ չունի, բացարձակապես։ Եվ այստեղ նույնիսկ Ադրբեջանի հիմնական խոսույթը, որը նաև իրենց ուղեղային կենտրոններում է շատ բարձր արտահայտված, հետևյալն է, ասում է մեզ վրա Արցախի հարցը այլևս մի վաճառեք։ Մենք դա ուժով ձեզից վերցրել ենք։ Հիմա դուք այլ հարցերի շուրջ պետք է գնաք սակարկությունների։ Ռոբերտ Ղևոնդյանը կարծում է, որ չնայած միջնորդների ունեցած հակասություններին, նրանց մտեցումների առանցքը շատ չի տարբերվում իրարից ցանոր գործընթացը ունի մեկ հիմնական առանցք եւ այդ հիմնական առանցքի շուրջ են տեղի ունենում բանակցությունները անկախ նրանից հարթակը որտեղ է, որ ուժային կենտրոնում է։ Այնուամենայնիվ այդ ուժային կենտրոնները իրենց շահերին համահունչ որոշակի ազդեցություն ունեն այդ առանցքի նկատմամբ եւ բնական է, քանի որ հանդիպումը լինելու է Մոսկվայում, ռուսական շահերի դիրույթում որոշակի խնդիրներ կլինեն, որոնք բարձրաձայնվեն հիմնականում ռուսական կողմից եւ որոնց վերաբերյալ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրենց դիրք որոշումները անպայմանորեն պետք է արտահայտեն։ Սա նշանակում է, որ բանակցությունները կունենան որոշակի թեմատիկ ուղղվածություն, բայց ընդհանուր առանցքը, ինչպես նշեցի, չի փոխվի եւ հիմնական հարցերը կլինեն նույնը։ Սուրեն Պետրոսյանի կարծիքով այդուամենայնիվ կա միջնորդների շահերի բախում եւ դրանք հնարավոր է օգտագործել հոգուտ Հայաստանի համոզված եմ կան խորքային շահերի հակասություններ, ու նաև պետք չէ անտեսել Իրանի ազդեցությունը նաև ռուսական արտաքին եւ ներքին քաղաքականության վրա։ Սա ուղղակի մի կողմն է, որից եւս շատ խորքային պատկերացումներ չունենք եւ ընդհանրապես որևիցե մեկը չունի, բայց այս գործոնը իրականում կա եւ ես այնուամենայնիվ համաձայն չեմ, որ իրականում չկան հակասություններ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեր կարծիքով եղել է գերտերություն, որի համար միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգային խորհրդի մշտական 5 ներկ ներկայացուցիչներից 3-ը հավաքվել են ԵԱԿ Միսկի համանախագահների խմբում եւ փորձել Հայաստանին համոզել, որ ինքը պայմանական ասված տարածներ տա Ադրբեջանին, բնականաբար ոչ։ Այստեղ կար վեճ, կար շահերի բախում, որի համար նաև ձևավորվել էր այդ խումբը։ Եվ այդ վեճը եւ շահերի բախը մինչեւ այսօր կա։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր կլիներ Հայաստանի իշխանության իրականում դիրքորոշումը, թե ինքը որ բևեռների հետ կոալիցիոն համակարգով կգնար սեփական շահերի սպասարկմանը։ Մասնագետները համակարծիք են այն հարցում, որ միայն վճռական եւ ճկուն դիվանագիտությամբ կարելի է հայկական կողմի համար ստեղծված ծայրահեղ բար տիրադրությունը մղել դրական ուղությամբ եւ հաղթահարել արկա դժվարությունները։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։